Тобто, коли той вже піде на роботу. З самим Степаном ні в якому разі зустрічатися не треба. Тільки Марусині все на словах передати. Так звелів Анатолій Іванович, попередивши, що це завдання особливе, значно важливіше, ніж нічне патрулювання по місту. Уночі їм шістьом хлопцям, яких залишили в розпорядженні капітана Кучерявого, теж правда говорили, що в них буде спеціальні завдання. Але що там особливого? Поїхали на патрульній машині до центрального ринку, обійшли його довкола, нічого підозрілого не побачили, поїхали далі на Винницький ринок, покружляли й довкола нього. Потім поїхали до гуртожитку і все. Ось тепер завдання справді особливе, і доручили його Вікторові, як натякнув Анатолій Іванович, щоб дати можливість спокутувати свою нехай і мимовільну провину. Ото й простою зараз вулицею Городоцькою Віктор Підгірний, учень ПТУ 48, роздумає і дивується, як непомітно обкрутив його той підступний Марушка. Старий виявляється злодій, відомий у злочинному світі під прізвиськом голова. Познайомився з ним Віктор минулої осені під час першої виробничої практики на заводі. Степан відразу сподобався всім ПТУшникам, поводився з ними як рівний, нічим не виявляв своєї зверхності. Коли виходили в курилку, давав їм сигарети, як хто просив, і сам стріляв у них, не цурався. Цим, мабуть, найбільше сподобався, що в усьому як рівний з рівними, а ще широтою натури. У день першої зарплати запросив Віктора та ще двох практикантів на пиво. Коли підходили до павільйону, раптом запропонував. А може, батьки по банці вдаримо? Маєте право. Ви ж бо вже влилися в головний клас нашого суспільства. Тобто без п'яти хвилин роботяги, а в своїй державі, батьки, роботяга це господар, може собі ні в чому не відмовляти. Хочеться вдарити по банці вдар, а як же? Хлопці, звичайно, погодилися вдарити і почали витягати гроші. Але Степан рішуче відмовився брати в них. За свої купив пляшку української з перцем та ще пляшку портвейну. Віктору горілки зовсім не хотілося. До цього він лише один раз у житті ж куштував її. На поминках, коли раптом помер батько. Віктор тоді в шостому класі вчився, і відтоді залишився в нього спомин чогось пекуче гіркого в роті. Але зараз відмовлятися, звичайно, ніяк не випадало, бо виставив би себе на посміховище перед хлопцями, і ще найгірше перед Степаном. Після портвейну пили ще пиво, Наступного дня на роботі все з рук падало, голова боліла так, неначе хтось бив по ній сокирою, намагаючись розколоти надвоє. І після того Степан не раз запрошував Віктора, коли самого, а коли ще з кимось із хлопців до себе на квартиру. Став нам, Марусино, все, що у тебе з'їсти в ноги є. Будемо сьогодні бавитися, наказував дружині. Та слухняно виконувала всі його забаганки. У моїй марусині дисципліни, як в армії у відмінника бойової та політичної підготовки, п'яно розхвалював Марушка. Марусина, зрозумів підгірний, була дружиною, але з вигляду родилася Степанові, коли не в матері, то в старші сестри. Тому, мабуть, усі хлопці з першого дня його називали просто Степаном, а її тіткою Марусиною. Контраст між ними був великий. Степан сухохлявий, жиловий, міцно склепаний, вацький, а марусина дебела, рихла, повновида. Як більшість повних людей була доброю, лагідною, спокійною. Її не дратували навіть гучні пісні та п'яні крики в хаті. Саме її тітці Марусині і має зараз Віктор переказати те що вчора кілька разів просив його повторити Анатолій Іванович. Цим, пояснив він, Віктор допоможе вивести на чисту воду підступного Степана і затримати ще більш небезпечних злочинців.